Klasik by povedal, slnko stúpa k nebesám, je tu ďalšie ráno, to vďaka nemu už nie som sám, tak čo viac môžem chcieť. Aj takáto spoločnosť má svoje kladné stránky, čo ale nepoteší, to je fakt, že sa tak deje v tomto mesiaci už naposledy. Samozrejme, že je fajn tešiť sa aj na májové rána, ale opäť budeme starší, čo bolo našim želaním už pomerne dávno. Odvtedy sa tie priania točili skôr v robine prebúdzania do veku, ktorý sa už stratil v nenávratne. Zákony prírody však neoklameme, je potrebné to rešpektovať a kráčať ďalej, ale zároveň aj nezabúdať, o čo sa snaží napríklad práve sa začínajúci blok slova a hudby s názvom Petrolejka. Je tu aj s ďalším pokračovaním, pri ktorom vás víta a príjemné, zároveň nerušené počúvanie z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. prestaň už s tým. Poď so mnou, nerátaj na oblohe chmári, a kde aký mrak. Poď so mnou, mrak zahnať sa ti sotva zdarí, nechaj ho už zajtra sa chytili hneď takto začerstva, single z roku 1969. Postavené je to hlavne na autorovi slovenského textu, ktorým bol Peter Petiška, inak pôvodne Peter Kliment, narodený 29. apríla roku 1937, ktorý Inak mal na svojom konte aj štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, čo absolvoval ešte na sklonku 50. rokov a bol aj odborným asistentom Ústavu experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vieda a pracoval v rôznych funkciách v zdravotníctve, ale pôsobil aj v Slovenskom ochrannom zväze autorskom a ako textár sa podpísal pod viacero pesničiek v prípade Evy Kostolániovej. Toto je mám pocit, že jediný taký výraznejší titul, skôr to bola Eva Sepešiová, Dušan Gruň, Karol Duchoň, Tatiana Hubinská a ďalší, kde sa jeho práce mali možnosť objaviť. Dnes, aspoň v úvode, jedno z diel, postavené to bude na iných menách, aj keď ešte aj v nasledujúcich dvoch pesničkách si pripomenieme ten včerajší termín z pohľadu premiéry 29. aprílový deň, pretože tam máme ešte aj dvoch ďalších majstrov pera, ale pokiaľ ide o najdôležitejšie body programu, tak tí nám vyplnia pesničky, hlavne teda dvojice Ladislav Huberťák Kučera a Dežo Ursíny. V prípade prvého spomínaného pána, ktorý sa stal súčasťou skupiny Hop Trop, došlo včera na 75. výročie narodenia. No a v pokiaľ ide o Deža Ursínyho, tak už čo skoro 2. mája si pripomenieme 30 rokov od odchodu. Sú to jubilea, ktoré aspoň pre nás nezostanú nepovšimnuté. No a medzi tým dostane priestor aj tradičná trikolóra a keď sa dnes dôkladnejšie pozriete do kalendára, tak tam okrem iného svieti aj Svetový veterinárny deň, ktorý by mal byť oslavou veterinárnej profesie. Pripomína sa od roku 2001, vyhlásený Svetovou veterinárnou asociáciou a zámerom je teda zvýšiť povedomie o väzbách medzi zvieratami a zdravím ľudí, pretože mnohé ľudské choroby majú pôvod aj v tej živočíšnej ríši a potrebná je spolupráca lekárov, veterinárov na kontrole týchto ochorení zavedenie mechanizmov na včasné odhalenie vypuknutia nákazy, rýchle vykonávanie preventívnych a liečebných opatrení, to sú také tie klasické formulky, ale vzťah človeka a zvieraťa to sa premietlo aj do pesničkovej tvorby, tak si to dnes na troch kúskoch e, z pohľadu človeka pes, lebo to je asi to najtradičnejšie spojenie, keď samozrejme niekto má rád pavúky a niekto má rád anakondy, a iné zvieratá, ale to sa veľmi do pesničkovej tvorby <laughs> nepremietlo, tak si posvietime na tri pesničky práve e, z tejto oblasti, inak nezabudneme samozrejme ani na Anastázie, ktoré majú meniny práve v tento termín 120. deň aktuálneho kalendára. Meno má grécky pôvod, významovo ide o vzkriesenú osobu, v Českej republike by to mal byť Blahoslav, majiteľ mužského mena slovanského pôvodu, ktoré vzniklo prekladom latinského mena Benedictus. Ten význam zostáva požehnaný a je možné sa stretnúť s blahoslavom aj ako s priezviskom. Nenarazil som, ale môže byť, že niekde vo vašej blízkosti sa aj takýto pohybujú. Inak e, Svetový deň združených miest, potom aj Deň pracoviska, v Spojených štátoch majú Deň národnej hrdosti, ale aj holičov a kaderníkov, v Holandsku Deň kráľovnej, no a ešte pozor na pálenie čarodejníc, aj to je téma, ktorá môže byť dnes aktuálnou, lebo sa to svojho času konalo v noci z 30. apríla na 1. mája. Ide o veľmi starý a aj niekde dodnes živý ľudový zvyk, niekde aj zvláštny sviatok. Ľudia sa stretávali a zapaľovali ohne, oslavovali príchod jary a na niektorých miestach sa stavala aj májka, však máje budú aj stavané. Opäť sa bude rúbať a na námestiach z toho vytešovať. My sa teraz vytešíme z príchodu Helenky Vondráčkovej a priblížime sa k súčasnosti v podstate len o dva roky. Toto bola spolupráca s Karlom Svobodom a predovšetkým teda s Vladimírom Poštulkom, lebo to je ďalšia postava, ktorá k 29. aprílovému dňu prináleží od roku 1943, keď sa narodil v Ostrave a stal sa textárom, aj spisovateľom a bol aj známy ako gurmán kritik a autor textov k mnohým pesničkám ktoré sa stali doslova legendárnymi a s Helenou Vondráčkovou spolupracoval nielen v tých 70 -tých rokoch, ale aj potom neskôr, však napokon skladby typu Vzhúru k výškám a e, ďalšími, ktoré sa mali možnosť e, dostať do spevníka Heleny Vondráčkovej cez e, komédiu storočia S tebou nebaví sviet Sladké mámení pochopiteľne sa tam tiež objavilo tak to sú tiež práce Vladimíra Poštulku ale Jednou z takých tých prvých, ktoré Helena Vondráčková naspievala, je aj singlovka s názvom Fampán. Ten den zrovna měla jsem být zkoušená a tak místo do učených knih koukala jsem v biografu zmámená na pampána v botách vysokých It's the dělám a jen já to vím, že už ho snad nikdy nepotkám. Tak ráda bych aspoň ve snu bláho bránila se jeho lichotkám. Fanfan Tulipán, ktorého stvárnil nezabudnutelný Gerard Filip v tej základnej verzii po boku Ginny Brigidy. ešte v 52. o tých 19 rokov neskôr vznikla teda pesnička, ktorá bola písaná na motivy práve tohto francúzského titulu dobrodružno-romantického o ľudovom hrdinovi, ktorý bol tiež inšpirovaný pesničkou o chrabrom zbojníkovi, ktorý uveril dve cigánky, že jeho ženou sa stane dcera francúzského kráľa. No a Fanfan Tulipán prežíval teda množstvo dobrodružstiev na svojej ceste na kráľovský dvor a do rodiny Ľudovíta 15. No, Gerard Filip mal kratučký život, iba 36 rokov. No a Gina Lolo Brigida sa dožila 95. Opustila nás v januári pred dvomi rokmi. To ale dnešnému dátumu až tak neprináleží. Skôr iné veci a udalosti aj z tých vzdialenejších, keď nečakane a na smrteľnej posteli v roku 311 vydal rímsky cisár Gaius Galerius Valerius Maximianus tzv. tolerančný edikt, aby sa aj kresťania modlili za jeho zdravie. Už zabudol, že predtým ich prenasledoval. V roku 1671 vo Viedni popravili vodcov tzv. vešeléního sprisahania, hlavne František Nádaždy z takých tých známejších bol jedným zo smutných hrdinov tejto udalosti. V roku 1711 sa podpisoval mier v Satmári v dnešnom Rumunsku, ktorým sa skončilo povstanie Františka Rákociho. Účastníci dostali amnestiu, Uhorská šľachta si ubránila svoje stavovské výsady a Habsburgovci zase obnovili integritu Uhorska vrátane Sedmohradská, ale možno výraznejšie udalosti už tie, ktoré sú nám aj letopočtom bližšie, aj keď pôjde ešte o 18. storočie. V roku 1789 bol slávnostne inaugurovaný prvý americký prezident George Washington. Spojené štáty boli hlavnej úlohe aj v roku 1803, keď kúpili od Francúzska Louisianu, stálo to 15 miliónov dolárov a územie sa viac ako zdvojnásobilo. Prvý písací stroj od Taliana Pellegriniho Turiho, ten je z roku 1808, no a kresťanské združenie mladých ľudí, známe ako IMCA, bolo sformované. Havajská spoločnosť, najstaršia, najväčšia celosvetová mládežnícká organizácia, nejakých 40 miliónov členov, 124 krajín, založená na kresťanských e, základoch, kládla si ale za úlohu byť k dispozícii pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na náboženstvo a pritom aj nevykonávať cielenú misionárskú činnosť, ale koľky tu už sľubovali, že sú tu pre všetkých a stačilo pár krokov a už sa dištancovali od toho, toho, toho, toho, toho. No a ešte rok 1888 v Martine bol položený základný kameň výstavby Národného domu. Tak, to by mohli byť tie udalosti z tých vzdialenejších letopočtov. 20. storočím sa budeme zaoberať, ale po pesničke a ďalší z autorov, ktorých máme v kalendári, s dátumom 29. apríl ako novým, ale konečne niekto, komu sa dá ešte zagratulovať. Na budúci rok to v tento deň bude o 80 takže je ročníkom 1946. Známy bol ako hudobný manažér, textár, aj spisovateľ, ale venuje sa aj právnickej činnosti. Ladislav Ostárek, ktorý po tej základnej škole vystriedal viacero zamestnaní. Um, nejakým kopáčom bol, výroba bakelitu v Ostrave, potom práca na vrtoch geologického prieskumu, no a aj nejaké to kropiace auto, ktoré chodilo po uliciach. Dva roky základnej vojenskej služby, tomu sa tiež e, nevy, nevyhol, potom bol taxikárom, no a k práci v oblasti kultúry sa dostal ako náborár Pražského kultúrneho strediska, kde ho objavil František Ringo Čech, ktorý ho zamestnal ako manažéra Následne potom pôsobil ako manažer programu Hviezdy svietových mikrofónov, čo bolo uvádzané Eduardom Hrubešom a Angelom Michajlovom. Rok pôsobil aj v niekdajšom e, východnom Nemecku, kde okrem iného uvádzal aj svoj vlastný program, ktorý mal v preklade názov Bublifuk. Bolo to v rádiu, v ktorom prezentoval českú hudobnú scénu a po návrate nastúpil na dva roky do Suprafonu, Popri tom si doplňoval vzdelanie, nakoniec to zakončil maturitou, no a v roku 1975, čo bolo dosť dôležité, tak začal manažersky spolupracovať so skupinou Katapult, kde začala jeho naozaj veľmi úspešná kariéra textára tých známych hitoviek, ktoré s Katapultom a Oldom Říhom dávali dohromady ako autory tak tých je naozaj dosť. Hlupák váha, púlnoční závodní dráha, ja nesnídám sám, blues, aj katapult, až sa bude psát rok 2006 a tak ďalej. Nechýba ani singlovka s názvom Lesní manekín. Lesní manekín. už je možné stretávať lesných manekínov, ale ak dôjde k stretnutiu so zvieratkom, ktoré sa ako si e, stále viac a viac zviditeľňuje, tak skôr pôjde o lesných šprintérov. 5 rokov trvala táto spolupráca Oldu Říhu a Vladislava Vostárka. Potom sa presunul k Richardovi Kibicovi a so skupinou Turbo začal spolupracovať. Neskôr to boli aj iní interpreti, Helena Vondráčková, e, potom skupina Citron, OK Band, lebo tam vystupoval pod pseudonymom e, Vlasta Voko. Ono to bolo aj e, o spolupráci s Vladimírom Kočandrlem a takýmto spôsobom sa realizoval aj v tejto formácii s Marcelou Březinovou No a v 89. keď Turbo opustil, tak sa začal venovať iba práci právnika. Aj rigorózna skúška tam bola, takže získal titul Judr. Založil si vlastnú kanceláriu, e, ktorú v podstate prevádzkuje až do súčasnosti, až teda aspoň také sú informácie. Snáď zdravičko slúži, je za čo ďakovať. Mnohí pri týchto pesničkách si vylepšovali sebavedomie a dá sa to aj pri muzike, môže byť, aj pri tej nasledujúcej, k nej sa prepracujeme o chvíľočku cez ďalšie udalosti, ktoré nám aktuálny kalendár ponúka. Letný čas v kurze v roku 1916, poprvýkrát zavedený aj na druhej strane rieky Morava, čiže v krajinách českých. Franklin Delano Roosevelt sa stal prvým prezidentom Spojených štátov, ktorý v roku 1939 vystúpil v televízii. Pred 80 rokmi, aspoň zatiaľ stále to ešte zostáva v platnosti, sovietské vojska oslobodili Ostravu. O 10 rokov neskôr v Bratislave oficiálne otvorili priestory Parku kultúry a oddychu tá programová činnosť sa začala takmer súbežne s výstavbou. Už v 54. využili časť vnútorných priestorov pri oslavách 1. mája. V roku 2005 sa začalo všetko blížiť ku koncu, lebo Bratislavské mestské zastupiteľstvo odobrilo predaj pozemkov pod budovou. No a začali sa búracie práce. Rozhodnutie vyvolalo spor po podpise uznesenia o mimosúdnej dohode medzi mestom a investorom 29. decembra 2015 začali s búracími prácami, takže už to u mnohých zostáva iba v rovine spomienok. Bol tu spomínaný aj ten Deň Královnej v Holandsku. Ono sa to spája aj s rokom 1980, keď sa Beatrix stala holandskou kráľovnou v januári 2013 oznámila abdikáciu v prospech syna, korunného princa Williama Alexandra. Abdikovala 30. apríla 2013, čiže v Deň kráľovnej, čo je v Holandsku štátnym sviatkom. A u nás je to posledná udalosť, ktorá tak trošku vyčnieva z tých z 20. storočia. To aktuálnejšie si ešte pripomenieme po nasledujúcej nahrávke ktorá bude tiež spomienkou na včerajší deň, ale z tej druhej strany pred 11 rokmi sa uzavrel životný príbeh Ivety Bartošovej. Už je to neuveriteľných 11 rokov od tohto momentu, keď krátko po 48 narodeninách to uzavrela skokom pod vlak No, dá sa spomínať na veľa vecí, snáď hlavne tie príjemné by sme si mohli pripomínať. Tá nasledujúca nahrávka, tak eh, tá sa radí medzi výnimočné v tom, že vznikli dve verzie pod obidvomi ako textár podpísaný Zdenek Borovec a tá hm, prvá sa objavila až neskôr na hudobných nosičoch my si pripomenieme tú základnú, ktorú berieme teda, aj keď je druhou v poradí, za tú základnú, lebo bola súčasťou prvej profilovej LP platne Ivety Bartošovej, ktorú točila s orchestrom Ladislava Štajdla. Viteslav Hádl sa podpísal pod melódiu a skladba dostala názov Jen ja a motýl. Jen ja a motýl. odznamenával single s názvom Výž lásko, autorom Ondřej Soukup, pokiaľ ide o melódiu a Eduard Pergner, píšuci vtedy pod menom Boris Janíček. No ale na jednotku, tú soulovú, sa potom pridali aj ďalší, aj Dalibor Janda, Milan Drobný, Petr Janda, Jiří Halekal, prípadne aj samotný Ladislav Štajdl, ktorý dokonca aj ako textár figuruje na tejto profilovke v záverečnej nahrávke a tiež celkom výraznej s názvom Málo mne zná a došla aj na ďalšie albumy. Blízko nás bola dvojka, ktorá nasledovala, no a aj tie 90. roky boli celkom pestré v prípade Ivety Bartošovej, ktorá sa stala tým leskom aj biedou domácej hudobnej scény v tom dobrom slova zmysle leskom, žiaľ teda boli tam aj tie smutné udalosti, nie všetko môže byť, že mala pod kontrolou a takto to aj potom v závere dopadlo a preto dnes je to o spomienke v jednej nahrávke, pretože jubilantov tu máme v iných dátumoch, respektíve letopočtoch a ten nasledujúci ten nás stále ešte pozdrží pri 29. aprílovom dni. Dostaneme sa k nemu cez posledné udalosti, ktoré nám aktuálny kalendár ponúka. V roku 2008 ruskí vedci potvrdili, že dva kostrové pozostatky nájdené nedaleko Jekaterinburgu patria ruskému cárovičovi Alexejevovi Nikolájevičovi a jednej z jeho sestier, ktorých zavraždili počas bolševickej revolúcie. Áno, aj v Rusku sa vraždí, všade sa vraždí, tie kostry a pozostatky nájdete v podstate po celej planéte niekde viac, niekde menej, záleží na hustote. Pokiaľ ide o rok 2009, tak mohlo byť horšie. Pred očami členov holandskej kráľovskej rodiny aj tisícok divákov. Usmrtil vtedy atentátnik 7 ľudí počas oslav tradičného dňa narodenín Juliany I, kráľovnej matky. Nasmeroval vtedy 38-ročný muž svoje osobné auto do otvoreného autobusu kráľovskej rodiny. Tá vyviazla z tragického incidentu bez zranenia, takže trpeli zase nevinní. Po oficiálnej abdikácii holandskej kráľovny Beatrix sa teda v tom 2013 stal novým holandským monarchom jej syn, spomínaný William Alexander. Pokiaľ ide o rok 2014, tak eh, deň po odchode Ivety Bartošovej bol aj dôvod na oslavu. Horolezec Peter Hámor úspešne pokoril vrchol nepálskej 8000 s názvom Šiša Pangma 8027 metrov oficiálne spolu s dvojicou rumunských partnerov ako prvý v jarnej sezóne 2014 dosiahli tento vrchol najnižšej 8000 bez kyslíka a výškových nosičov pred desiatimi rokmi plánovaným pádom na povrch Merkúru ukončila svoju misiu sonda Messenger, bola planetárnou kozmickou sondou spoločnosti NASA. Prvá po 35 rokoch štartovala v auguste 2004. No a potom tam boli trošku komplikácie, takže letela okolo Venuše aj dvakrát, trikrát okolo Merkúru a prešla potom v marci 2011 na obežnú dráhu. Začala výskumný program, pôvodne plánovaný minimálne jeden rok, ale trval viac ako 10. Počas e, tohto programu potom poslala na Zem takmer 300 tisíc obrázkov, no a po vyčerpaní paliva ukončila svoju misiu plánovaným pádom na povrch Merkúru práve 30. apríla 2015. No a počas tejto misie ktorá sa poklada za úspešnú, obkrúžila Merkúr viac ako 4000 krát. Posledná udalosť má 8 rokov zo sveta športu. Britský boxer Anthony Joshua zdolal Ukrajinca Vladimíra Klička, stal sa majstrom sveta v ťažkej váhe. No a v súboji na futbalovom štadióne vo Wembley sa to konalo, vyhral technickým knockoutom v 11. kole a vylepšil si bilanciu v profiringu na 19-0. Stretnúť sa s ním, keď nemá dobrý deň alebo náladu, tak by sa to mohlo ešte navýšiť. Ale teraz viac jemnosti na nás zautočí, pretože priestor dostane tvorba a aj spevácké umenie Ladislava Kučeru, zvaného Huberťák, ten sa narodil v Karlových Varoch 29. apríla pred 75 rokmi. Stal sa gitaristom, pesničkárom, spevákom. K tej gitare mal najbližšie vždy, preto ich aj začal vyrábať. No a ako mu to hralo, spievalo a písalo po tejto stránke, to si pripomenieme, pretože do centra našej pozornosti sa dostane skupina Hop Trop a siahneme po ich prvej štúdiovke z roku 1990 pre úvod. Objavilo sa tam 19 pesničiek, zvyčajne sme boli zvyknutí na 12, ale keďže Hop Tropáci na tomto albume nemali žiadnu pesničku, ktorá by bola dlhšia ako 2,5 minútky, no 2.37 dajme tomu a 2.30, ale inak niektoré dokonca pod 2 minúty a bolo ich tam dosť, tak preto sa ich tam zmestilo až toľko nechýbal ani Jonatán. Když jaro zaťukalo na dveře roku 1806, přišel od řeky chlap, co jsem děl, jen sám a na svou pěst. Na sobě hrubej pytel od kafe nosil místo kabátu. Starý osadníci hádali, co čertu hledá tu. Byl vazou děsný síly, co 160 mílí se proti proudu dřel proti proudu dřel, kam šel všude chválej, že jabloňovou alej pro všechny vysázel, pro všechny vysázel. Dva měchy, který schodil v kantýně, přivez na dvou kánodích a jak lokálu svý jméno řek, v tu ránu kde kdo stih u nás bylo sice nezvyklý, ale každý časem znal Jonatána, co k nám jablečný jadírka vozíval. Byl vazou děsný síly, co 160 mílí se proti proudu třel. Proti proudu třel, kam šel všude chválej, že jabloňovou álej pro všechny vysázel, pro všechny vysázel. teď unavenej do trávy se svést a na zem set. popřel se svejma zádama po strom, co právě kvet. My spát pak nechali ho na místě, kde právě přestal žít. Krásnější pomník nešel by snad vůbec postavit. Byl vazón jasný síly, co 160 mílí se proti proudu dřel proti proudu třel, tam šel ho všude chválej, že jabloňovou álej pro všechny vysázel, pro všechny vysázel. Až jednou nebudete na světě, lidi ať tu po vás maj. Třeba jabka nebo písničku, co si rádi zaspívaj. Třeba jabka nebo písničku, co si rádi zaspívaj. No, len keby takto chceli aj mnohí postupovať, aby tu po nich zostalo niečo, na čo sa bude v dobrom spomínať. No, na trojlístok, ktorý si hovorí Hoptrop, už je čo vytiahnuť po tejto stránke. Folková tremská country kapela, ktorá vznikla v roku 1979 a zostali si chlapci verní Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. Veľmi výrazné hudobné zoskupenie, ktoré v Českej republike patrí medzi špičku v rámci folku a country a na ich konte viacero úspechov aj účastí, hlavne na porte, kde sa mali možnosť prezentovať v podstate hneď od počiatku. Hlavne teda 80. roky, tie sú dosť výrazné a Dosť e, neprepočutelnou bola aj ich prerábka piesne Ten delá to a ten za tohle, ktorú pôvodne v titule Cisárov pekár, pekárov Cisár ponúkol Jan Verich a hoptropáci to prerobili na dobovú verziu o zlodejoch, ktorí sa ukrývali v rôznych profesiách a vzbudilo to pozornosť, aj sa to objavilo na LP platni, ktorá bola spomienkou na rok 86. v prípade Porty Tie albumy prichádzali potom trošku neskôr. Prvý to bola Lajvka, e, ktorú mali možnosť ponúknuť ešte v 87. záznam koncertu na Petínce. No a ten titul, ktorý sme si pripomenuli Jonatánom, ten je teda z roku 1990, keď sa už pracovalo pomaličky aj na ďalšom projekte, ktorý vyšiel v 91. Točilo sa v Starom Plzenci štúdiu vydavateľstva Venkov. No a vzniklo opäť 19 pesničiek, ktoré otvárala nahrávka, druhá pripravená v poradí. Nehrálo sa o ceny. Měli jsme bundy zelený, někomu občas lezli krkem, kde kdo si o nás myslel svý. Jako by nebyl nikdy klukem. Od lidí pohled kyselej a kam jet, to nám bylo volný. Každej už hrozně dospělej, i když to věkem bylo sporný když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi stálo dlouhý. Víc než milion v prasátku bylo nabídnutí cigarety pouhý. Tam po zábradlí opřený dvě kytary a syrový z hlasů, Tam nehrálo se o ceny, ale pro radost a ukrácení času jméno si každej vysloužil a bral ho stejně jako pravý. Vždyť na tom, jaký kdo z nás byl, stále jak bude přiléhavý. Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý, Víc než milion v prasátku bylo nabídnutí cigarety pouhý. Tam po zábradlí opřený dvě kytary a syrovej zbor hlasů. Tam nehrálo se o ceny, ale pro radost a ukrásení času. Přestože každý jinam šel, životem úspěchů i pádů, těžko by asi zapomněl na partu dobrých kamarádů těžko by asi zapomněl na partu dobrých kamarádů. No, a partia dobrých kamarátov to teda ťahala aj ďalej. Ladislav Hubertiak Kučera inak autorom v podstate všetkých pesničík, spoluautorom na tomto hudobnom nosiči. Nech prejdete ku ktorejkoľvek skladbe, bol tam predovšetkým teda ako skladateľ, ale v jednom prípade si to aj s Jaroslavom Samsonom Lenkom prehodili a bol teda textárom, ale inak e, na všetkých 19 pesničkách sa podielal po tejto stránke a popri tom sa venoval aj výrobe gitár. Vyučil sa v obci Luby pri Chebe a mal možnosť potom gitarky dodávať aj svojim kolegom, muzikantom. Nájdeme aj u Samsona niečo, ale aj u Vlastu Redla napríklad, okrem iných. Inak žije a pracuje v Kladne. Aktuálny oslávenec. No a pracovalo sa aj na ďalších projektoch, s ktorými hoptropáci potom prichádzali v rokoch nasledujúcich. Či už to bol tento e, Svátek, lebo album dostal práve názov Svátek, ktorý sme si pesničkou pripomenuli, alebo aj tá nasledujúca profilovka, ktorá je o dva roky mladšia pod názvom Trop na venkovie, čo súviselo teda aj s vydavateľstvom, ale aj námetovo nás to bude ťahať do týchto priestorov, pretože reprezentantom tohto profilového titulu bude skladba s názvom Tři kříže. Tři kříže zlatým, který v drápech má ďábel sám. Bílou přídí šalupa Mygrave míří k útesu, který znám. Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen. Přestot nožů, při kterým přejde mých srdce kámen a jméno místem, Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znamení lodní deník, co sám do něj psal poprý, mám tváře zizvený, štěkot psa zněl, když jsem se smál. Druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešně karty hrál. Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal třetí kříž snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí. Jen tři kříž kříže z bílýho kamení jsem jim do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník a v něm, co jsem psal. Počúvame Hop Trop, formáciu, ktorej súčasťou je aj aktuálny jubilant pologuľatý 75-ročný Ladislav Kučera zvaný Huberťák, je to trojlistok, tým druhým v poradí, kto si tento sviatok bude pripomínať o 3 roky v januári, bude Jaromír Vondra alias Šroub, kontrabasista, aj si zaspieva v kapele, ale nie je to také dominantné ako v prípade zvyšnej dvojice a ako basgitarista svojho času pôsobil aj v skupine Máci, čo je už e, formácia, ktorú si dával dohromady ten tretí v poradí ročník 1956 e, Jaroslav Lenk, zvaný Samson. Ten je po tejto stránke asi najvýraznejší, najaktívnejší, aj ako folkový a tremský spevák, gitarista, textár, pesničkár, žijúci v starom Plzenci, ktorý po ukončení základnej vojenskej služby sa dostal na nábor do Kladna a založil tam folkovú skupinu Máci spomínanú. Potom prešiel do Hoptropákov, lebo sa zoznámil s Ladislavom Kučerom údajne vďaka rozbitej gitare, ktoré si, ktorú si u, u neho nechal opraviť. No a od roku 1993 potom vystupoval aj so svojou skupinou Samson a jeho parta, ktorý činnosť obnovil pred šiestimi rokmi a tiež tu bola účasť v projektoch e, s názvom Psychia Psychiatrio. Súčasťou boli iní dvaja páni, Vlasta Redl spomínaný a Slávek Janoušek. Nahrali tri profilové tituly. No a do tvorby Jaroslava Samsona Lenka patrí aj pesničková tvorba k večerníčkom pre detí, Madla a ťap, Vidrísek, Méďové alebo Ježek Aladin. No a v roku 2008 si so spriaznenými dušami založil aj súkromnú rozhlasovú stanicu Rádio Samson, ktoré sa venuje hlavne teda tej folkovej a country muzike a má čo ponúkať aj z vlastných zdrojov, pretože aj Samson povydával celkom zaujímavé diela a, a si aj domov podnosil rôzne ocenenia, inak s Hoptropákmi to bola v roku 1981 aj interpretačná porta v 84. za Amazonku pesničku a pokiaľ ide o ďalšie účasti ako hoptropáci Zlatá porta je z 86. a Jonatán ten bol odmenený autorskou portou o rok neskôr. Ale aj máci sa tešili celkom slušným odmenám. Uznanie poroty už v 78. O rok neskôr Zelená porta, v 80. malá porta, potom interpretačná porta, ktorú si zopakovali a Zlatá porta je aj z 86. Osobnosť porty 87 to bol samotný Jaroslav Samson Lenk, takže aj v tom je jasné, že patria medzi takú tú smotánku v úvodzovkách a nám to potvrdia aj ďalším hudobným titulom, to si už pripomenieme, album z 94. nesúci názov Veselá bída, na ktorom sa objavila aj skladba s názvom Z konce sveta. Leželi jsme dlouho v trávě, než se v dálce objevil Vlak, co jezdí tudy líně, rychlostí snad jen pět mil Tolik se nám kámoš vracel, jak to slíbil dopisem. Každý z nás už léta myslel, že se po něm slehla zem. Zamával a hodil pingo, za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil. Vezu jednu dobrou zprávu, z konce světa, kde jsem byl kouse štěstí já, tolik jsem si přál, že je ve zlatě, já si proklatě, do nedávna myslíval. Mít kousek štěstí, který když se unaví, třeba najednou se mi náhodou i do cesty postaví. Jako blázen můžeš kopat, hory hlíny převrátit, třeba stovky tisíc lopat, ale zlato nenajít. Že mě čeká teď a tady, mohlo mě dřív napadnout, jsou to dobrý kamarádi, no a tenhle známý kout. Kousek štěstí já tolik jsem si přál, že je ve zlatě, já si proklatě donedávna myslíval. Mít kousek štěstí, který když se unaví, třeba najednou se mi náhodou i do cesty postaví. Třeba najednou se mi náhodou i do cesty postaví. A nám sa dnes do cesty postavila skupina Hoptrop, ešte jedna pesnička je pripravená, už sa veľmi nepohneme bližšie k súčasnosti, hoci teda prišli aj s ďalšími projektami, hlavne Potvory. Tie sú z roku 1998 a Trojhlava Saň z roku 2004, keď sa dočkali jubilea 35. tak si to zrekapitulovali na albume, ktorý bol obzretím sa za predchádzajúce obdobia alebo na tie predchádzajúce obdobia Nehrálo se o ceny Tři kříže, Amazonka, Dvojkolák, Průvod, Veterán, Lane, Matilda, Jonatán, aj ten dělá to a ten za tohle, takže tí, ktorí si zabezpečia tento hudobný nosič, môžu sa dopracovať aj k týmto skladbičkám, ktoré mali možnosť svojho času ponúknuť a takto si to pekne zrekapitulovať. My sme ponúkli zatiaľ 4 tituly, ten záverečný bude titulným v prípade albumu, ktorý tu už mal svojho reprezentanta v tej predchádzajúcej pesničke s gratuláciou všetkého najlepšieho zdravíčka hlavne samozrejme a prípadne aj, aby pribudala ešte nová tvorba, ktorá dosť často opisuje aj tie neradostné momenty, ale z takého veselšieho pohľadu. Aj obiede sa spievalo, tak ako v pesničke Veselá bída. Chodívali spát pod železničný most, kousek za severní nádraží. Tam každý cizí vandrák byl v naší partě host a lidi nás nazývali pakáží. Z nás nikdo nevěděl, kdo jakou minulost táhne za sebou jak závaží. Nač by se o to staral, i tak měl svýho dost a někdy i vzpomínání překáží. Ten rekou tam říš, pachař celá hlad, když Boha nevěříš, co by si nenakrad. My žili ze dne na den a bylo fuk, co kradem, aby bylo na guláš a kořalku. A strach pro nás tím pádem byl věrným kamarádem, než mi pošťák dal úřední obálku. To advokát mi psal, se šťastně bohatej, dědictví užij s rovnou páteří a od tý chvíle spát, klidně i hrbatej. Můžu chodit do Hiltonu, do péří, ten pendrek poutam říš, chař celá hlad, když pouha nevěříš, co by si sne nakrát. Teď snídám hemenex a piju božolé, celý dny jen samý válení Víc chutnávali kdysi jen suchý fazole a cigarety kamarádem balený. Že kumpány jsem prodal, je zatracená škoda, život za to země cvoka udělá. Krev taky není voda a proto ve mne hlodá, že ta bída byla aspoň veselá. Že ta bída byla aspoň veselá. Že ta bída byla aspoň veselá že ta vída byla aspoň veselá, že ta vída byla aspoň veselá, že ta vída... No, a to nám odchádza Veselá bída a s ňou aj skupina Optrop. Uzatvárajú prvú polovičku aktuálnej petrolejky. Do tej druhej vhupneme v podstate tiež za sprievodu gitarky z takého folkového albumu, ale pôjde už živý záznam to bude úvodná skladba do Trikolóry. K nej sa prepracujeme cez pohľad do hudobného kalendára. V tom aktuálnom nám toho veľa nefiguruje, pokiaľ ide o 30. E, aprílový deň. Máme tam oslavenkyňu 19. narodeniny si pripomína dcéra Karla Gota, Charlotta, s ktorou Karel naspieval aj svoju oficiálne teda poslednú pesničku No a je tam aj jeden z odchodov, takže k tomu trošku neskôr, pokiaľ ide o svetovú scénu, Bobby V, narodený v Dakote v Spojených štátoch, ročník 1943. Ten sa stal gitaristom, spevákom, spolu s bratom a dvomi spolužiakmi založili už na strednej škole skupinu Shadows. Tie prvé skladby točili v 59. 16 no, rokov a po tragickej smrti speváka a gitaristu Buddyho Haliho sa postupne stal rock'n'rollovým idolom americkej mládeže. Úspešný bol počas celých 60 rokov a 14 pesničiek v top 40 takže sa naozaj darilo. Tá diskografia je o troch desiatkách vydaných albumov a kompilácií. V 60 rokoch si zahral aj v štyroch filmoch jeho životný príbeh je už minulosťou, mal 73, keď prišiel 24. október 2016. Meryl Osmond v poradí tretí z bratov a tretí člen skupiny Osmonds. Tam je to o 53. roku v prípade narodenia. Toto bola americká súrodenecká formácia pochádzajúca z mesta Ogden. Rodičom Georgeovi a Olivii sa narodilo 7 detí, 6 synov, 1 dcéra, všetci mali spevácké nadanie, aspoň rodičia si to často myslia. So spevom začínali v cirkevnom zbore. Petica starších synov začala od decembra 62 vystupovať ako tínedžerská vokálna skupina Osmonds Brothers. No a v 63. mali aj svoj pravidelný program už v americkej televízii na stanici ABC No a najväčší úspech mali v prvej polovičke 70 rokov, už aj ich prvý album, ktorý vydali v decembri 1970, im vyniesol zlatú platňu. V januári 71 mali aj v hitparáde prvú pesničku a hneď tá bola úspešná, dostala sa na prvé miesto, celkovo 36 ich tam mali ako skupina, ale boli aj solové skladby jednotlivých členov, takže dá sa dohľadať viacero zaujímavých titulov. Na začiatku 80 rokov sa preorientovali na country štýl, v 85. vystupovali štyrie bratia ako skupina Osmonds Boys, no a na ich konte by malo byť viac ako 100 miliónov predaných hudobných nosičov, čo je pekné číslo. No, a to by mohlo byť z toho hudobného kalendára, pokiaľ ide o 30. apríl. V podstate všetko základné, ale prejdeme si aj iné mená, lenže teraz na nás čaká návrat e, k tomu, čo máme v kalendári ako Svetový veterinárny deň. No a trikoloráta sa bude točiť okolo pesničiek na tému Ja a pes. No a toto by nám mohol ako prvý dosť výrazne priblížiť e, Jarek Nohavica, ktorý točil v 94 po októbri v Olomouci svoju profilovku, tá dostala neskôr názov Tři čuníci, potom sa to všetko domiešalo v štúdiu Karla Príhala, rovnako v Olomouci, no a vzniklo dosť pesničiek na to, aby sme si jednu z nich mohli teraz pripomenúť a keďže sa jedná práve o psíka, verného to priateľa človeka, Jarek Nohavica tejto téme sa tiež povenoval práve tým nasledujúcim spôsobom. co chlup to skvost, co zub to hrouda zlata, oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po oci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl psímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší pes je rek, hrdina. Běda lumpový jenž by na práh šláp, supnut by byl jako malina. A ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jídlu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a duše je debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah. Ano, môj psík je pre mňa číslo 1. No, pesničiek na tomto albume je dosť, dalo by sa siahnuť aj po kravách, aj po teliatku, aj po slimákovi, aj po kozlovi, ktorý sa tiež stal výrazným. Deti si ale našli obľúbenosť aj v iných tituloch, len bolo potom problémom, keď to zaspievali niekde pred e, pani učiteľkou v štýle e, Poblila im Bílej dům. To už je e, o pesničke Píte vodu. Nie všetky piesne mohli byť potom prijaté s pochopením. Spolupráca aj s Pavlom Dobešom, aj s Karlom Plíhalom, tá sa premietla do básničky s názvom Když byl Pepa ešte mladý. No a toto bolo niečo, čo Jarka Nohavicu síce dosť zviditeľnilo, ale predsa len ešte výraznejšie na seba upriamil pozornosť potom o tie dva roky neskôr, keď prišiel s e, projektom, e, ktorý slávil úspech Divné století. To sa stalo aj albumom roka ale to už bola samozrejme úplne iná kategória pesničiek a pesničkárskej činnosti. So zvieratkami to až taký veľký súvis nemalo. V prípade, že by sme chceli zostať verní detským pesničkám, tak od interpreta, ktorý ho teraz vystriedá, by <laughs> sme mali tiež čo ponúknuť. Hlavne skladba Náš malý pes Bobby by sa nám celkom hodila, ale dáme si takú dospeláckejšiu záležitosť. Petr Nač sa tiež pesničkám o zvieratách nevyhol, aj v rámci detských projektov, boli tam aj nejaké tie blchy a, a prečo kráva nenosí kravatu a podobne, ale aj na dospelácké projekty si zaraďoval pesničky, ktoré boli o zvieratách a jednou z takých tých prvých výrazných na albumovej jednotke Chrán svoje bláznovstva z roku 1984 bola aj nahrávka s názvom Môj Malý Edy. Prespáva za mestom v hrdzavých brakoch aut. Naučil sa báť ľudí s jeho psou dušičkou. popolníc niečo nájsť. Tak počúvaj beh jeho psích tlapiek za sebou. Každý ho volá, ty, tak za ním volá. vymazať jazvy od zlých ľudí. Edy, mne ich ale ukáž, má ich každý z nás. A ako sa vyvízať, keď samota sa nehojí. a pohľadenie čakáš, ako každý z nás chceš pod so mnou. dobrá duša psou. zaradilo medzi pesničky z tej prvej vlny Petrových hitových titulov a aj na koncertoch to slávilo úspechy, než to samozrejme vystriedali potom novšie nahrávky a skladba sa viac menej ocitla už potom trošku mimo hlavnej vlny jednotlivých pesničkových e, nahrávok, ktoré Peter mal možnosť neskôr ponúkať. Chrán svoje bláznovstva, album, z ktorého sa predalo takmer 600 tisíc kusov aj LP platne myslím teraz ešte. Neskôr to vychádzalo v reedíciách na cd takže bolo možné sa k tomu vrátiť. Piesen Taxis, to bolo niečo, čo sa zaradilo medzi prvé slovenské repovačky. Ono sa to tak trošku bylo so skladbou Štrbina lásky v grafinkone Nesmelého muža e, od Richarda Millera, lebo vychádzali v tom istom období a tak sa skákalo, že ktorá z nich by mohla byť prvým repom na Slovensku, ale o zvieratkách teda Peter mal možnosť ponúkať pesničky aj v ďalších projektoch. Nájdeme aj na obale albumu Myslíš na to, na čo ja, jedného zo štvornohých priateľov. No a Škuľavý psík, ten bol potom súčasťou tiež ďalšieho z radových produktov, ale to už boli 90. roky kam sa tiež ešte obzrieme za takou závažnejšou nahrávkou, lebo stáva sa, že sa aj zvieratko stratí a potom sa už len premýšľa, kde tak asi táto dušička mohla skončiť. V pesničke to popisuje Jiří Vondráček, nepísal to pre seba. Mal doma vyrastajúci talent. Od 8. marca 1980 ním bola a zostala teda Ľudská Vondráčková, keď mala tých 13 rokov, vydala albumovú jednotku s názvom Marmeláda a na nej Jiří Vondráček niektoré pesničky nielen zhudobňoval, ale aj otextoval, než sa pridala manželka Hanna Sorosová, ktorá potom ľudské textovala aj skladby na tých ďalších produktoch. No a vznikla tiež pesnička, ktorá tento blok nahrávok uzavrie s názvom Kde te mám? Kde te mám? jsme jako každý jiný den. Někdo tě vylekal, že jsi neslyšel to mý, pojď sem. A tak jsem doufala, že už cestu domů znáš, že až se vrátím já, že mě tam přivítáš. Kde tě mám, kdo mi řekne, kudy bloudíš a kde spíš, kde se skrýváš před zimou. Proč teď mám se rozhlížím, jestli mě nečeká a misku naplním, co kdyby snad, kdyby se vrátil, tak bude mít hlad. Proč nikdo nevěří, že ty se můžeš vrátit sám k nám najít cestu zpátky? Vždyť já ten příběh z knížky znám, najít ten správný dům se zahradou, kam vedou cesty pejsků, co ztracený jsou. Kde tě mám, klubko štěstí voňavý, to, co mám. Máte hodinku ešte pred sebou. Samozrejme, nie vždy sa podarí <laughs> dodržať časový plán. A môže byť, že ani dnes to nevíde, pretože autor a interpret tých nasledujúcich pesničiek tak zvykol byť kompozične celkom slobodný a ťahal to až na 8 minút, 7 minút, záleží po toho, na ktorú skladbu človek natrafil, ale boli aj kratšie kompozície samozrejme. Než sa k nemu prepracujeme, poďme sa pozrieť do toho dnešného kalendára aj na ďalšie postavy, ktoré sa historicky dokázali zviditeľniť aj v dobrom, aj v tom negatívnom slova zmysle. Jan Turzo, ten sa narodil v Levoči v roku 1437, stal sa obchodníkom aj banským podnikateľom, ktorý tu v Banskej Bystrici založil medenú hutu. Hámor, neskôr mediarský podnik, turzovsko-fugerovskú spoločnosť, ktorá v 16. storočí získala monopolné postavenie vo vtedejšom svetovom obchode s meďou. Miroslav Francisci, ten sa narodil v Debrecíne, v dnešnom Maďarsku v roku 1854. Stal sa hudobným skladateľom, lekárom, patril k autorom prvých slovenských operiet. Od roku 1886 žil v Spojených štátoch, kde založil aj slovenský spevokol dostal názov Kriváň. Kto si chce dať dnes Lehára, môže si, pretože si pripomenie narodeniny Franca Lehára. V Komárne sa stalo v roku 1870, ten sa stal hudobným skladateľom, autorom mnohých operiet. Tu svetovú slávu si získal veselou vdovou, potom nasledovali aj ďalšie, Ideálna manželka, výnimočný titul. Cigánska láska, Kráľovná tanga alebo Zem úsmevou. Jaroslav Hašek, tiež neprehliadnutelná postava, spisovateľ, novinár, narodený 30. apríla 1883, autor jedného z najznámejších románov z obdobia Prvej svetovej vojny, to sú tie osudy dobrého vojaka Švejka, Preložený bol do 54 jazykov a viackrát sfilmovaný asi s Rudolfom Hrušinským si ho mnohí dokážu vybaviť najskôr a samozrejme s ďalšími, ktorí sa tam prezentovali neuveriteľnými výkonmi ako Miloš Kopecký, Joachim von Ribbentrop, to bol zase jeden z nemeckých politikov a neskôr vojnový zločinec, popravený v októbri 1946, narodený o 10 rokov neskôr ako Jaroslav Hašek. To je všetko, čo by mohlo byť z toho obdobia pred 20. storočím, kam tradične v takomto ucelenejšom bloku sa obzeráme. Z toho 20. storočia nám ešte vyskočia tiež celkom zaujímavé postavičky, ale už to budeme vkladať medzi nahrávky, ktoré budú spomienkou na e, Deža Ursínyho, keďže 2. mája máme tu 30. výročie jeho odchodu. Stal sa slovenským big beatovým, neskôr art rockovým hudobníkom, bol aj skladateľom, spevákom, Spolu s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom tvorí trojicu hlavných zakladateľov modernej slovenskej rokovej hudby, ale venoval sa aj dokumentárnej filmovej tvorbe, uplatnil sa ako režisér, dramaturg, scenárista, bol autorom námetov aj filmovej hudby. No a čo sa týka pesničkárskej tvorby, tak s Ivanom Štrbkom a to ako textárom spolupracoval na 11 štúdiových albumoch my si pripomenieme niečo, napríklad e, projekt Ten istý tanec, dvojalbum, ktorý bol o zaujímavých tituloch už aj po tej stránke, že aké to dostalo názvy, lebo tu máme niečo pre zasmiatie, niečo pre smiech, čo je zároveň názov úvodnej skladby. Leskový striha smetan, Časne zrelý vraček s lyžicou plnou sveta Sestričkou s bielým okom spieva bez slov starú pieseň Za otecka, za mamičku, za detka, za babičku Za vračeka, za sestričku Nedáva jej žiadnu šancu Robí za ňu hám bleskový striha som sám nahrávka za nami. Aj keď je aj staršia tvorba, začíname až 11. štúdiovým albumom tohto slovenského skladateľa speváka menom Dežo Ursíny. V 92. to na dvoch údobných nosičoch ponúklo vydavateľstvo Arta Records. Album točil so skupinou Provizorium, ktorá pozostávala tiež z výrazných postáv. Na jednej strane Jaro Filip, Andrej Šeban, na strane druhej Aleš Charvát, Emil Frátrik, Richard Kroček, hrajúci na husličky, saxofonista Rudolf Březina, aj trúbkar Juraj Bartoš, textársky dominoval Dežo Ursíny, ale je tam aj skladbička, alebo sú tam aj nejaké práce práve Ivana Štrbku. To, čo sme počúvali, bola vyloženie práca hlavnej postavy tohto bloku že Ursiny ten inak svoju prvú gitarku dostal ako 11-ročný no a počas štúdií na elektrotechnickej priemyslovke v polovičke tej prvej ešte v 60 rokoch vznikla skupina Fontána potom na konci 64. sa stal členom a lídrom skupiny The Beatmen, pre ktorú začal písať skladby ovplyvnené skupinou Beatles a v 65. potom absolvovali aj niekoľko koncertov v Prahe. V tomto období vydali aj dva single, hlavne skladba Let's Make a Summer, tá sa stala jednou z takých najvýraznejších a neskôr po nej siahol aj Meky Šbírka, ktorý ponúkol svoju verziu. Na jar v 66. Beatmani vystúpili v Mníchove aj v Bratislavskej športovej hale, kde boli pred kapelou skupiny Manfred Mann No a v tom istom roku sa kapela potom aj rozpadla, členovia niektorí emigrovali, Dežo Ursiny s Fedorom Frešom a Vladimírom Malým založili potom kapelu Soulman, ktorej tvorba zase bola ovplyvnená hudbou skupiny Cream. No a v rovnakom roku začal študovať na Vysokej škole muzických umení, filmovú, televíznu dramaturgiu, so skupinou Soulman potom v decembri zvíťazili na prvom československom bytovom festivale v Lucerne. No a počas februára a marca absolvovali koncertné turné po Maďarsku. Potom v máji po spoločnom vystúpení so skupinou Prúdy sa napokon aj toto stalo minulosťou. No a po rozpade kapely Soulman sa pokúšal neúspešne založiť nový projekt – tzv. nových soulmenov, ale v auguste roku 1970, potom ako sa spojil s Jarom Filipom, založil Provizorium a to bola tiež kapela, ktorá ho v podstate sprevádzala aj na tomto projekte. Ten nasledujúci titul je z toho istého obdobia Spojenie počas ľahkého jarného pôstu, čo je aj názov pesničky. Trošku krkolomný, ale je to tak. si necítila, aby si ničím nehýbal. A čo ten ako blesk jasný, pád z mosta do prosta, pád zo sna do prázdna, keď si si odbehla nakúpiť a mňa si nechala iba tak pobiehať. Až som sa ti stratil a neodvetil, keď si ma volala bez konca do sena prízračnou nemou hlinou v zosuvoch pôdy, keď som sa odmlčal, keď som spal. Bojíš sa zimy, nie si dosť krásna, bojíš sa vetra, máš závrat z prázdna. Musíš sa bdieť aj spať, si málo milovaná duša moja. Predstavuješ si to všetko trochu inak. Nevieš už, či si potrebná. Nechceš sa vnúcovať. Nemáš čo vziať či dať. sa ti rád, neoplatí sa ti už umí ťa dnes strašne bolí hlava. Vieš ty, čo keď ťa tak počúvam, mám jeden nápad. Zahodu samým nešťastím a tú lenivú dutinu do kúta. Spojenie stále ďalej trvá a skutočne si stále pamätáš, že zabúdaš, o ak je tak slávnostne sľubujem, idem sa s tebou od pôstu do pôstu zľahká bez hlavou rozprávať o istom tajnom a smelom pláne. To som ti práve dnes chcel jasne povedať, tak to už nevešaj. Už to viac nevešaj, si v tom posledná aj prvá. spojení bolo inak viac aj na tomto produkte, nielen spojenie počas ľahkého jarného pôstu, bolo tam aj spojenie na konci mája alebo uprostred jesene, to tretie alebo štvrté v poradí v podstate nás ešte čaká, ono bolo aj prvým, ktoré bolo ponúknuté na tomto projekte ale spojení tu bolo viacero aj po tej hudobnej stránke, aj s pražskými hudobníkmi z formácie Flamengo, keď točil Dežo Ursiny svoj prvý solový album, naspievaný v angličtine. V 72. tiež ukončil štúdium na Vysokej škole muzických umení a súčasnil sa aj na konkurze na internú ašpirantúru umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied. No a v 74. začal pracovať vo filmových ateliéroch na Kolibe ako dramaturg krátkeho filmu a zoznámil sa aj s básnikom Ivanom Štrbkom, s ktorým potom v roku 1977 spolupracoval na svojom prvom poslovensky naspievanom albume, to bola Pevnina detstva. No ale neskôr došlo aj na iné formácie, napríklad na skupinu Burčiak, v 79. sa spojil s hudobným producentom, hráčom na basgitaru Pavlom Danekom a založili zo skupenie s týmto názvom a točili aj album Nové mapy ticha. Potom spolupracoval na muzikáli Neberte nám princeznu, dostatočne známom, kde jeho pesničky spievali Marie Rotrová, Marika Gombitová aj Meky Žbírka. No a skupina Prognóza to bola spolupráca, ktorá začala v roku 1982. Nahral s ňou svoj album 4 štvrtiny, nasledujúci album Bez počasia, to už bola s prievodnou formáciou skupina Provizorium a v podstate už od tohto momentu sa to ani veľmi nemenilo. A Provizorium teda bude sprevádzať Deža Ursínyho aj v skladbe, ktorá nám dnes naozaj pasuje k vysielaniu, lebo ide o spojenie uprostred týždňa. v stredu, kde si blízko polu prstím hážem bielu čiapku na strom slnku. Čílic vzduch zvoní živo, ako slivá tenká struna. strienúci modroký chvie sa v ňom tvoj ladne plachý hlas. Počuješ ma, ako sa máš, spojili nás. Tak ako vždy vo sne, odrazím sa meko, som na dobrej mysle. Jedinou pravú chvíľu nezavám, predlžím stop let. ďalej iskry Rozostupujúci sa vydúžený jasnomodrý prech Rýchlo letím, šepocom mi ľahké svalí Žebre je už vo mne, žebre je dnešen, čo snívam Je to jasné ako slnko, kam som len dal oči Prečo som to odjak živa nevidel ako moja biela hlava v čerstvom snehu Je to jasné, nemám oči a brenie. nie je mama tak, ako ty nie si Zo šumiacich sypkých zrniek času z vodou Umiesená, plenenlivá, modroká Zavitá, pominutá A je to tu ako vždy vo sne Chcem sa náhle s tebou hrať predo mnou sa stále ďalej rozostupuje a kam si mizne tvoja bledá modroká tvár. Rýchlo plávam proti prúdu až po dávnu rozprávočku z nedelného rádia. Až po tvoju teplú rannú postel s prudkou vôňou noci hľadám, všade volám niekťa. Kedy si sa stratila? Už sa na to nepamätám mesačný prútik ošumí, všade vo mne biela tma, žiarivá tma bez teba. Nie si viac skutočná, len piesočný prúd sa sám ti kovalí ďalej. Ani on si už nespomína, komu si sa stratila, nedá sa už s tebou hrať. Si stradená modroká, keď tu nie si teda aspoň ukáž ho blesk jasným prstom. Kto a kde som ja? jak postrach spádu. Jasným prstom mierí na mňa modroký život. Tak ako vždy vo sne. No, ten život napokon teda skončil. Ono tomu predchádzala e, rakovina jazyka, ktorú mu diagnostikovali v 89. a koncom roka absolvoval aj operáciu potom režíroval aj film s názvom O rakovine a nádeji. Prepustili ho zo slovenskej filmovej tvorby. Zároveň vydal album s názvom Dotla, ktorý reagoval aj na zmenu režimu u nás a vyrovnávanie sa s minulosťou. Nasledujúci dvojalbum, ten istý tanec, ten si pripomíname. Dnes na ňom sa poprvýkrát predstavil ako textár, väčšiny nahrávok. No a posledný štúdiový album Príbeh, ten je z roku 1994. Na jeseň potom absolvoval pobyt u ľudových liečiteľov na Filipínach. V 92. a 94. tiež točil filmy Dom matky Terezy a obrázky z výletu za plot Blázinca. V 95. začal s režisérom Ivom Brachtlom pripravovať materiál na ďalší dokument. Interrupcia, eutanázia, trest smrti, samovražda, ale toto už nedokončil. Film neskôr vyšiel pod názvom Času je málo a voda stúpa. Dežo Ursini zomrel 2. mája pred 30 rokmi vo svojom byte v Bratislave v Dúbravke. No a rozlúčka sa konala o 3 dní neskôr. Zostali tu nahrávky a tiež teda diela, ktoré sa spájajú s muzikantom, ktorého si dodnes mnohí považujú. Napokon 27. júna 2021 to dokumentuje aj udalosť, keď bol vyznamenaný prezidentkou in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Šlo Pribinov kríž druhej triedy a v ankete o najväčšieho Slováka spred 6 rokov sa dostal na 83. miesto. Tiež dá sa povedať, že úspech. No, pred nami ešte vyzliekanie, ale pesničkové. A potom už pôjdeme pomaličky do finále. Vyzliekanie je aj názov skladby. až ho dložíš o styk. s ním píchu, temný desaj tú bolest. Budeš obnažená. Večerne a náho, zažiariš mi hlavou ako v krbe oheň, ako číra radosť a zostaneš vo mne. Tak som si ťa našiel, obyčajná žena, mládeža Ursinyho nám doznieva ešte jedna dostane priestor, ale tam už interpretom nebude. Predtým sa pozrieme na dnešný kalendár alebo do dnešného kalendára na osoby, ktoré si to zapisovali ako dátum svojho narodenia. Niektoré ešte môžu aj v súčasnosti. A ide o umeleckú zostavu v roku 1924, čiže už je to 101 rokov sa narodil herec Ilia Prachař ako prostredný z troch synov Františka a Ludmily rodičia v Zlíne kam sa po narodení Iliu presťahovali tam potom realizovali amatérske divadelné predstavenia Straš, starší brat to bol Drahomír ten pracoval potom v zahraničnom obchode mladší Kamil pôsobil ako divadelný herec v Chebe no a manželka Jana ako bábko herečka syn David vnuk Jakub, aj vnúčka Mariana, tak tí sa tiež potatili a podedovali. E, venujú sa herectvu, tú svoju hereckú kariéru Ilia Prachař rozbehol ako člen dramatickej skupiny armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v divadle pracujúcich v Zlíne, potom v divadle v Ostrave a v 54. účinkoval už v Pražskom divadle SK Neumana aby v rokoch 1959 až 90 bol členom divadla na Vinohradoch. Z tých najznámejších úloh pravdepodobne chamtivý lakomý statkar Trautenberg vo večerníčkovom seriáli Krkonožské pohádky, ale boli tu aj iné diela, iné seriály, Inžinierská odisea napríklad, kde si zahral tiež jednu z takých významnejších postáv a postupne za to prichádzali aj odmeny v podobe vyznamenaní za vynikajúcu prácu, bol zaslúžilým umelcom aj cena Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dubingu. Tak to sa tiež dostavilo, inak bol priaznivcom futbalového klubu Slávia. No a na prelome 80. a 90. rokov bol dokonca 7 rokov predsedom občianského združenia s názvom Odbor přátel Slávie. Zomrel v auguste pred 20 rokmi. Ďalšia postava, ročník 1938, rodák z Kojšova, to bol režisér, kameraman a scenárista Juraj Jakubisko, ktorého tvorba je charakteristická, takou originálnou poetikou a získalo si to nielen divákov, ale aj domácu a svetovú filmovú kritiku. Talent ukázal už vo svojom prvom dlhometrážnom filme Kristové roky, po ktorom nasledovali Zbehovia a Pútnici, potom Vtáčkovia, Siroty a Blázni, Dovidenia v pekle, priatelia, čo bolo ale dokončené až e, v roku 1990. Samozrejme, nevera po slovensky, tisícročná včela Perimbaba, to budú asi zrejme stále tie topky, plus Bátorička, ktorú tiež ponúkol aj nejasnú správu o konci sveta, postkojtum, takže je tu neúrekom vydarených titulov zomrel vo februári pred dvomi rokmi. Jaroslav Dušek, ten je ročníkom 1961, známy aj ako herec. Musíme si pomáhať Pelíšky alebo Pupendo, to by mohol byť trojlistok takých najvýraznejších titulov, ale venuje sa aj iným spoločenským témam a alternatívnemu spôsobu života prednášky, jeho denný jedálniček. Tak to je tiež niečo, čo mnohých priťahuje. Ročníkom 1970 je turecký herec Halit Ergens, na Slovensku je známy ako Onur zo seriálu 1001 noc a Kirsten Dunstová, ročník 1982, americká herečka, ktorá debitovala v krátkom filme eh, Woodyho Elena, Oedipus Rex, ale Stala sa aj súčasťou filmovej antológie Poviedky z New Yorku. Tu medzinárodnú popularitu si vyslúžila najmä postavičkou Marian, Mary Jane Watsonovej vo filmoch o Spider-Manovi. Inak v roku 2011 získala k americkému občianstvu aj nemecké, takže by to malo byť o občianke obidvoch týchto štátov. A u nás teda na konci zoznamu narodení nových oslávencov No a ešte zoznam odchádzajúcich, ten si pridáme po pesničke, v ktorej budú tri slova a traja interpreti. Marie Rotrová, Marika Gombitová a Miroslav Užbierka, Aj to je tvorba Deža Ursínyho. hodinky ste neboli sami, pokiaľ ste ich trávili v našej spoločnosti, spestrila to Petrolejka s obsahom, ktorý si budeme spájať s 30. aprílovým dňom. Máme tu ešte mená odchádzajúcich po muzike Deža Ursínyho, v tomto prípade textárom Jan Strasser, ktorý spolupracoval na muzikáli Neberte nám princeznu. Ešte dostane priestor jedna tvorba, jednou pesničkou, tou rozlúčkovou, ale aj vhodnou na záver, hoci teda obsahovo. No, dúfajme, že sa to nepotvrdí. <laughs> Poďme ale najskôr pekne po poriadku. Čo sa týka odchádzajúcich, Eduard Mané, alebo Moné, francúzsky maliar, ktorý svojimi obrazmi typu raňajky v tráve, Olympia, čašníčka, predznamenal vznik moderného výtvarného umenia Vychádzali z neho hlavne impresionisti, od ktorých sa ale on údajne nejak snažil vyhraňovať. Zomrel v roku 1883, jeho meno padlo aj v tom filmovom stvárnení Titaniku, keď e, Rose mala rozložené obrazy po svojej, po svojej kajute. Rok 1945, oficiálne teda odchod Adolfa Hitlera aj Evy Hitlerovej, vtedy už manželky, predtým bola kamarátkou. Takže 80. výročie, to si dnes možno tiež mnohí určite zoberú pod drobnohľad. Sergio Leone, talianský filmový režisér, scenárista, zomrel v roku 1989, mal 60 rokov. Zostali tu hlavne tie tituly zaradené do žánru špagety western, čiže e, prehrzť dolárov dobrý, zlý a škaredý, alebo vtedy na západe. Štefan Mišovic, to bol slovenský herec, rodak z Tisovca, začínal v Žilinskom krajovom divadle od roku 1951 pôsobil potom v Martinskom divadle Slovenského národného povstania, kde sa zaradil medzi najvýznamnejších hercov No a v roku 1984 odišiel do dôchodku, ale naďalej účinkoval v divadle. Poslednou postavou bol major Friedli v hre Meteor v roku 2003. Zomrel v roku 2008, uplatnil sa aj vo filme. Šťastie príde v nedeľu, kde si zahral, zahral staršinu, tam tých hlavných beťárov chvíľočku prenasledoval. Bola tu Rysava jalovica, Zlaté časy, aj tisícročná včela, prípadne Noční jazdci, Sedím na konári a je mi dobre. Herečkou bola aj Olga Hudecová, tá sa ale pohybovala po doskách divadla Andrea Bagara v Nitre, kde aj zomrela v roku 2017. Inak e, hrávala od útleho detstva už ako štvorročná v miestnom divadle, kam sa krátko predtým presťahovali celá rodina v továrnom a divadlu sa aktívne venovala potom aj neskôr ako školáčka a ten herecký talent si potom všimli v Michalovciach chýbala tam jedna herečka tak ju zobrali a zostalo tomu verná až do konca svojho života pokiaľ ide o bodku hudobnú tak si pripomenieme rodáka z Piešťan Ota Kaušica, ktorý sa stal libretistom, textárom, prekladateľom, písal aj pod pseudonymom Oto Ivančan. No a približne 150 textov k pesničkám a 30 libriet k operetám. Ako prekladateľ preložil aj operety do maďarčiny a nemčiny, čím propagoval slovenskú hudbu v zahraničí a prekladal aj diela z maďarčiny, nemčiny a ruštiny pre zmenu zase do slovenčiny. V roku 1951 sa stal členom zboru a umeleckým tajomníkom v divadle na Novej scéne a bol aj redaktorom vo Zveze slovenských skladateľov a koncertných umelcov, redaktorom vo vydavateľstve Suprafon a redaktorom aj v Slovenskom hudobnom fonde. Z tých pesničiek, ktoré Oto Kaušic otextoval, je hneď niekoľko takých výrazných evergreenov, typu skôr než odídeš, dedinka ty milá, alebo dedinka v údolí, poprosme hviezdy, podaj mi rúčku a poď so mnou a tak ďalej interpretmi František Krištof Veselý, Dušan Grúň, Tatiana Hubinská, Zdeno Sichra, Zora Kolinská, Milan Lasica, našli by sme tam toho dosť, ale bodku o tu sa postará Jozef Kuchár v nahrávke s názvom Nečakaj ma už nikdy. No a najbližšia Petrolejka bude mať číslo 1111. Tak sa snáď nelúčime <laughs> na väčšnosť a teším sa opäť do počutia. Nečakaj ma už nikdy moje dievčatko zalúbené, aj keď sme si tak zvykli, možno zabudneme. Miesto mňa iný príde, zahľadí sa do tvojich očí, moje srdce ho príjme jednej hrabej noci potom ti nahradí stratený sľuba môj dar. Rozkvitnú záhrady, večná bude jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, aj keď sme si tak zvykli, možno zabudneme. nahradí ztratený sľuba môj dar. Rozkvitnú záhrady, večná bude jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, aj keď sme si tak zvykli, možno zabudneme.